došli na ovaj naš sastanak za koji smatram da je danas poseban. E, poseban je zato što je naša gošća danas poznata znanstvenica, publicistica i redateljica Snježana Vavnović. Ona će nam govoriti... Ona će nam govoriti o Marijanu Matkoviću, i čućemo sigurno nešto što ne znamo, što će nam, se, što će nam ostati e, duboko u sjećanju. Druga posebnost ovog sastanka je to što danas počinje realizacija našeg projekta na kojeg smo vrlo ponosni. Kao što znate, Društvo Karlovčana i prijatelja Karlovca natjecalo se na jednom natječaju koji je organizirao BDO Heineken Karlovac ili Karlovačka pivovara i tamo smo između 127 učesnika e, upali u najuži krug od sedam, a od, tih, od, od 11, a od tih smo šesti. Dakle, oni su uvidjeli našu kvalitetu našega projekta i dodijelili su nam, dodijelili su nam mogućnost financiranja toga projekta. Danas je to početak. Možemo čak to i proslaviti a kasnije će se sve ostalo odvijati u Karlovcu, kao što je jedan film, dramska predstava, onda otkrivanje spomen ploče na kući Marijana Matkovića i tako još niz događanja gdje ćemo biti prisutni i gdje ćemo biti angažirani kao nosioci projekta. Dakle, za nas, za nas je to veliko priznanje jer smo uključeni u medije i tako da ljudi znaju za nas koliko volimo Karlovac i koliko smo se u stanju žrtvovati za njega. A danas mi je drago da mogu pozdraviti ovdje i sina gospodina Matkovića koji je ovdje sa nama. Evo, ja se zahvaljujem gospođi Banović što je prihvatila ovu ulogu predavača, što će nam e, i srdačne zahvale i još jedan put... Hvala vama. Ne, ne, hvala vama da ste našli, da ste našli ove vremena. Da, da, hvala vama i hvala što ste došli. Ovo je, ovo je divna vijest, ne samo za mene kao predavača, nego mislim i za E, jedan veliki, veliki e, e, broj ljudi koji ima marija Matković fali na sceni, u medijima, <laughs> mislim na primjer, je ovo će predavanje Hvala društvu Karlovčana, i mojim kolegama, evo tu i Hana Matković, isto tako. A da, dobro, hvala. ovdje da ću preći sad malo tamo bliže kad krenu malo projekcija, sam ipak e, e, u posjedu nekih, uh, fotografija i, ilustracija za koje sam mislila da bi bilo lijepo da i, nešto gledamo, a ne samo da, da možemo poslije razgovarati o mnogim stvarima. Naime, ova, e, ovo predavanje ima samo jednu zamku, a to je da uđe u jedan disput, da ne kažem polemiku, sa e, današnjicom, sa našom stvarnošću koja je, e, koja bi se mogla ovako gavelijanskim riječnikom, a to je jedan od, od najužih suradnika Marina Matkovića, bio na njegovom kazališnom putu, smatrati kao, kao jedna vladajuća amnezija. Dakle, Marijan Matković je primjer tog jednog procesa koji je zapravo društveni proces u zadnjih 25 godina koji se događa da svoje velikane, bardove, pa to Marijan Matković je u kojem god e, području njegovog djelovanja mi se zatekli, bilo praktično, bilo e, e, publicistički, bilo umjetnički, bilo na koncu konca i osobno. Ja sam od neki dan kad sam malo e, oglasila na društvenim mrežama o predavanje, dobila niz poruka od svojih kolega koji nisu iz Zagreba, koji su surađivali sa, sa, sa Marijanom Matkovićem, koji su e, se sjećaju predstava, koji se sjećaju, e, ne znam, svi imaju onaj jedan, onaj, ono jednu toplinu glasu kada kažu, pazi, Marijan je bio ređivan čovjek. Evo, ja neću ući zato u taj disput sa stvarnošću i neću stvarno ulaziti u jednu zamku predavača koja nije dobra, a to je da e, postavlja sve ovo o čemu ću govoriti, a što se tiče nekih davno prošlih vremena, koje više nemaju nikakve veze u kvalitativnom smislu sa ovima danas, E, tako da ću govoriti ono s radošću i sa ponosom i sa zahvalnošću što sam dobila u priliku da budem 45-50 e, e, minuta zajedno sa Matkovićem, čiji rad poštujem i mislim onako doista subjektivno da je bio nakon ur intendanta Miletića, najbolji intendant u ovoj kući koju sad moram se malo nagnuti, da vidim tu Helmer Felmerovu kupolu u koju, s ću zapravo e, e, cijelo ovo predavanje i nekako voditi taj dijalog. Jer e, druga je stvar koju naravno žalim, a to je da ne mogu uhvatiti u jednom predavanju sve ono što bi se možda i moralo reći nakon evo u ovoj godini dviju obljetnica, znači jedne velike obljetnice rođenja i jedne tužne pre, pre rane smrti, dakle 30 godina od smrti kada se doista taj tužni događaj širok zemlje u svim kazalištima obilježavao. Znamo Matkovićeve drame su bile e, praizvođene, izvođene u, cijelom nizu kazališta bivše države, Austrije, Mađarske i tako dalje, na niz scena, niz repriznih, odnosno e, izvedbi velikih predstava, predstava koje se dan danas pamte, koji su autori bili veliki e, umjetnici, režiseri, glumci. Ja ću probati spomenuti neke od njih jer doista su utjecale na njegov rad, a i on na njihov. Dakle, to je bio jedan, jedan e, e, jedno osebujno razdoblje, ja, ću ovdje govoriti naravno o intendanturi. Jer govoriti o intendanturi, naravno ne može se, a da se ne spomenu neka događanja koja su prema njoj nužno i vodila puno, puno prije nego što je do nje došla, to je godina 1949. Kada, kada dakle, e, e, samo pokažemo ovo o čemu neću govoriti, to je prvi slajd, pa ćemo to onda malo možda dogovoriti neko nekog iduće predavanje. Ja sam, ja sam ovaj, uvijek za razgovor o Matkoviću, dakle, to, je, to su samo izdanja u kojima je uglavnom su više dijela Dakle, Marković je uvijek slagao više stvari zajedno, više drama, više briljantnih eseja, više rasprava, e, e, pisao je tu, veliku poznatu kao, kao par excellence, kao krdeži suradnik, prijatelj, pisao je i njegovu, biografiju na francuskom za UNESCO, e, dakle, cijeli niz, cijeli dijela koja započinje u njegovim studentskim danima, odnosno srednjoškolskim danima, E, e, naravno sa poezijom, i završava sa, e, sa Krležom. To je nekakva simbolika, on je pisao sve, dakle sve što postoji u, u literarnim žanrovima, osim romana, sve je pisao i sve je bilo briljantno i sve ostaje dan danas stoji, nije pregazilo vrijeme, unatoč tome što mi nemamo, nažalost, priliku njegove drame gledati, na kazalištu, na televiziji, na filmu, iako su neke od njih aktualnije i snažnije možda e, više nego ikada prije. Ovdje mislim naravno na, e, na dva ciklusa, to su e, uz Glembajeve, uz, uz, ciklus o Glembajevima, dva najbolja ciklusa u našoj, u drami, a to su, evo ih, evo ih Igra oko smrti i bogovi pate. Ja bi tu još nadodala nešto što je i u njegovom vremenu bilo očito, nije bilo prepoznato, jer je bilo ispred vremena, a to, to je trilogija o eh, ženama, eh, antičkim heroinama, dakle proklete trojom. Kako još nije bila feministička teorija razvijena u njegovu doba, mislim da to tek čeka brojne i teoretičare, ali i dramske praktičare da ju postave na, na scenu, a ovim e, jednočinkama koje, kojima bi mogli, ne znam, prisustvovati na nekim školskim scenama pa sve do profesionalnih, to uopće nećemo, nećemo stići. Dakle, jedno veliko grandiozno dijelo koje, nažalost, e, ovo vrijeme ne, e, ne prepoznaje niti blizu onoj njegove svoj, svoj Eh, naravno, ova eh, prije interventure koja je dakle, započela 49. a došla nakon, eh, nakon jednog isto tako vrlo značajnog intendanta kojeg nije bilo lako, to je Ivo Tjardović. Dakle, u HNK-u je, koji je konsolidirao nakon, nakon rata Eh, rad ponovno ga profesionalizirao, ali je naravno pripadao jednim čvrstim ideološkim okvirima. Prije toga mi ćemo susresti eh, Marijana Matkovića po mojim izvorima dva puta u hnk zapravo prije velikog njegovog intervija koji je doživio kao srednji sto. Dakle, moramo se vratiti jako puno nazad i vidjeti jednog malog dječaka u loži. Dakle, on je E, pisao o tome, meni je to još i neko prepričavao, tako da znam da je on puno e, svojih snova odsanjao u loži HNK e, prateći predstave u krilu svoje majke. Naravno da su snovi jedan vrlo važan segment cijelog njegovog dramskog dijela, u snove naravno i smrt, to je nešto što je označilo njega kao kao eh, eh, autora koji se odmakao iz krležne eh, sjene, naravno i bio s njom inspiriran, ali je bio potpuno svoj. Dakle, taj mali dječak će vrlo, vrlo skoro pročiti i na sceni. HNK nosit će zajedno sa malim sedmogodišnjacima jedan kočežić u kojem se nalazi zlatni kalež Svetog Grala, na oltar u velikoj predstavi koja je tradicionalno igrala svakoga uskrsa u HNK-u zaključno s 41. s prvom u režiji velikoga Branka Gavele. To je prvi susret Matkovića i Gavele od tada pa do Gaveline smrti 50, 62. godine, njihovi će putevi se stalno susretati E, biti zajedno u nekim velikim prelomnim trenucima naše kazališne povijesti. Dakle, e, nakon toga dječarac e, se razvija u jednog buntovnog srednjoškolca i piše tu dramu koja je jedno čudo i dan danas. Ja sam je stavila u repertoar za moj propali natječaj u ZKM-u <laughs> dakle, tu me, tu me Marijan Marković nije, ni on čak nije mogao spasiti, ali dobro, to je digresija, neću o sebi. E, ova predstava u režiji, zanimljivo, isto tako, opet dolazim do Gavele, Gavele je ravnatelj drame. Gavela to postavlja na repertoar i daje režiju čovjeku, Alfonsu Verliju, velikom redatelju, nažalost strano je otišao, koji je praizveo njegove glembere. Jer on tu vidi, dakle Kržine Glembajeve, i on tu vidi zapravo e, veliku poveznicu i jedan kontinuitet. To je predstava koja je jako uspjela. Međutim, Ban nije bio zadovoljan i nakon tri izvedbe, neki kažu tri, neki četiri, tako različiti su teatrološki dojmovi o tome, predstava se skida. Dakle, to je prvi skandal u njegovom kazališnom životu. a e, bilo ih je više. No, do, to će, do toga ćemo doći. Predstava se skida i što se događa, ovo je dakle e, cedulja sa e, praizvedbe, e, gore ju imaju u zavodu, inače u zavodu za teatrologiju imaju dosta artefakata u njegovom dijelu. Između ostalog imaju i ovo, sigurno niste vidjeli, to vam je jedan dodatak uz ovo bonus, uz ovo predavanje. Dakle, kad je tako neslavno propao prvijenac na najvećoj sceni u zemlji, Karlovčani kažu uzet ćemo mi našeg malog znata. Iako je Marijan Matković, koliko ja znam, Vanja će me možda ispraviti, zna bolje, otišao iz Karlovca kad imao šest tjedana, evo ga kako se vraća, jel? dakle rođen je 1537. na scenu kazališta, dakle tada amatersko naravno kazališta, e, niste imali profesionalni do 45. kao i većina kazališta u zemlji, Slučaj maturanta Vagdara, i ovo je sad još zanimljivo, drama Marijana Matkovića, Davana u Karlovcu godine 1937. režirao Vilim Svečnik. Jedan drugi budući velikan, samo nešto stariji, hrvatske umjetnosti, dakle kao što bi rekao Gavela, Karlovac je doista gojilište, gajilište velikog potencijala u hrvatskoj kulturi i umjetnosti u svim područjima, od drame, dakle literature, glazbe, slikarstva. Vilim Svešer nije iz Karlovca, a on je, njega je put njoj, kako je njegova sudbina bila uglavnom putujuća. On je e, nešto ranije osnovao ljevičarski, e, ljevičarsko pučko amatersko kazalište, bavio se naravno režijom, scenom, svim, e, jer je živio jednim teškim životom e, zapravo jako siromašnog čovjeka, umjetnika koji je tako od rijeke Karlovca, da sad ne idem dalje o Svešnjaku, to je isto jedna velika, velika biografija. Dakle, ovo je jedna, jedan dokument, jedan realitet koji govori o toj povezanosti Karlovca i e, Matkovića. E, vratimo se mi pod, pod ovu kupolu. Dakle, u trenutku kad Marija Matković dolazi za intendanta, E, naravno da se, da postoji nešto, da sam morala ovaj ideološki okvir, e, nešto što je jako važno za reći, a to je, to je da nakon e, rastanka tog povijesnog Titovog ne Stalinu, dolazi do nekih promjena i da se politika malo otvara na način da pušta određenu, kako bi, danas kako bi se to reklo, pluralizaciju u kulturu i da se uopće želi baviti strateški, danas to velimo, kulturom na način da kultura je jedan od ravnopravnih segmenata u preobražaju cijele zemlje. Mislim, danas to naravno zvuči strašno jer naša politika nikad ne izgovori riječ kultura, ja pa da bi se uopće nešto bavila, to je znači na petom kongresu dežurni sa referatom o kulturi bio je žilas tu je jako važno da se iz Beograda 48. dakle otvaraju neke, neke nove mogućnosti, neke nove silnice i da se e, e, osim kulture naravno jako puno daje i na obrazovanje, pa su mnogi naši umjetnici tada došli u mogućnost da se na školu vani, brojne stipendije, no ono što je to, ono što je e, bitno da je ta cijela ideja o novoj državi, o preobražaju cijelog društva kroz obrazovanje, kroz kulturu, na kazalište, konkretno HNK, e, i ostala javna kazališta, ovo se tiču podaci samo Hrvatske, dakle, je, ovo je rezultat. Između 45. i 55. u, toj desetoljetki se otvara u cijeloj na, na teritoriju Hrvatske nešto što do tad nikada nije bilo Dakle, od domova za kulturu, od dakle, bivših e, e, e stjecišta te neke amaterske, e, e, diletantske kulture, otvaraju se dekretima 13 novih kazališta, jedno od tih je naravno i Karlovačko kazalište. I cijela stvar da se u toj piramidi strateškoj, ono što se događa, događaju se, se naime i nekakvi, i nekakvi inputi sa strane politike, a to je ovo da je kazalište naravno za narod, da je narod i gledatelj, ali i čimbenik, da je to, nije to baš bilo uvijek lako izvesti, ok. Međutim, ovo, ovo drugo je važno, to da je financije, ovo što što je svima e, rak rana i na individualnom, na općem planu danas, da financije rastu, da se otvaraju nove mogućnosti i da se može slobodnije raditi, jer kazalište, kako to od nama zvučalo danas potpuno je, ono, e, e, služi, odnosno ne služi, nego postoji da biste se s njime podizao ugled, ugled cijele zemlje. Dakle, otvoreno je svakom kreatoru i svakom vizionaru da po svojim, po svojim nekakvim potencijalima, dakle, s e, kazalištem sudjeluje u cijelom tom preobražaju. To je bio jedan mali uvod. E, ono što je e, zatekao intendant Matković, to je da kako jedan kako tako ipak uspostavljeni ansambl koji se sastojao do prije par godina od onih koji su bili tu za vrijeme NDH i onih koji su došli šume, a prije nikad nisu bili tu. Dakle, tu se nešto ipak iskonsolidiralo. Zaboravili smo malo sudove časti, već smo se ono uspostavili kao nekakva činjenica. Tu je Tijardović bio naravno kao kao popularna ličnost i kao neko koji je privlačio pažnju, dakle i politički oportun, Naravno, to je jedna olakotna okolnost bila za Matkovića koji je to, koji mogao imati ipak veću, veću slobodu. On je to maksimalno koristio i to korištenje slobode i izraza ga je i koštalo na kraju mandata, ali to ćemo kasnije. Dakle, ono što je on napravio i što je rijetko ko iz, nakon njega napravio, što je važno iz, puno e, razloga, to je da je u, svoj, u svom mandatu, dakle u te četiri, nepune četiri godine, praizveo, kako to, stavio prve izvedbe, čak 12 domaćih naslova, od čega su većina hrvatski, jedan je slovenski, jedan je e, e, bosanski autor i uglavnom svi ostali su bili e, hrvatski. Nije puno djela tih preživjelo do danas, to je naravno, međutim autori su da kako i dan danas u našem, nekoj našoj memoriju kao, kao važni, a to su Mirko Božić, Edin Šinko, Drago Roksandić, e, braća Franičević, Tito Stroci, Slavko Kolar, Pero Budak, e, Drago Žerde, Mirjana Saničić, Mirjana Matić-Hale, Jakša Kušan, Kreft i Kulundžić. Kulundžić je bio fatal. E sad, ovo su sve bile praizvede. Prvi put na sceni komadi komadi koji se uglavnom e, e, nalaze negdje e, u tim dramskim okvirima kao, kao sa temama rata, rata i revolucije. Evo ovo je recimo Božićev, Božićev komad povlačenje iz te prve 49. godine, iz prve godine mandata, Mirko Božić je bio njegov ravnatelj drame. E, dakle, e, jedan veliki ravnatelj opere, opere na primjer, e, Milan Saks bio je isto tako njegov ravnatelj opere. Dakle, naravno da je moralo doći do tog približavanja sela i grada, pa je doista briljirao Pero Budak sa mečom. Dakle, to je, to je praizvedba također, velika predstava o kojoj se puno pisalo, puno govorilo, naravno da danas komad, uvijek se može iščitavajući ga vidjeti ta jedna snaga pravog pista, taj autor nikad nije više ponovio takav, takvu strast na sceni, on je poslije bio ravnatelj Gavelinog dramskog kazališta i surađivao naravno sa Matkovićem u prilikama kako mu bile izvođene drame u Frankopanskoj Naravno, tu su i malo spektakularniji naslovi bili na sceni, redovito, na primjer, ovo je Drago Žerve, dakle Karolina Riječka iz 52. godine. Moram reći da u toj godini bilo proizvedeno čak sedam domaćih komada. Sedam. Vi danas to ne možete u tri mandata zbrojiti, ali rekla sam da ove usporednice da ću izbaciti da to, ne igra u današnjem ovaj, predavanju. E, ono što još jedan segment dobrog, dobrog menadžera danas se ukazali u kazalištu, dobrog ravnatelja, dobrog umjetničkog ravnatelja je da postavlja, e, postavlja neke buduće klasike. Dakle, da otkriva u toj jugoslavenskoj cijeloj produkciji, dramskoj, ali i stranoj i da postavlja prvi put u Zagrebu, znači hrvatske premijere. E, a to su vam bili Dakle, svi ovi po redu, sve su to dakle, njihovi, njihove prave, od kojih je naravno senzaciju izazvala Lilian Hellman na sceni, prva, prvi put u Jugoslaviji, pa De Filippo, naravno Anuj. Moram reći da je, eh, da je eh, Matković kao kritičar, kao mladi kritičar, dosta ovako ljuti kritičar, on je ispisao neke od najljepših kritika u povijesti naše kritike kazališne, E, e, bio je kritičar od 45. do 49. E, dakle, on je bio dosta, onako rekli bi, rigidan, sve dok nije ušao u praksu. To je puno bolje nego danas je obratno. Danas sam su vam jako slobodni po kritičari, onda počnu. Dakle, on, je, on nije baš kao kritičar volio, odnosno nije sukladno vremenu, nije baš tu dekadentnu E, e, novu evropsku dramu. Međutim, evo ga, čim je došao, predomislio se, vidio je u čemu je stvar, nije mu trebalo dugo da korigira svoje, svoje, svoje kritičarske dosta tvrde stavove i evo, Williams, Janui i Ratigen de Filipo, naravno, prvi puta u Zagrebu, Versija Londra. Ja, dakle, to je, to je jedan jedan, dakle, sukladno tom vremenu na svim teatrima po Europi nije se dugo čekalo u Zagrebu na novitet da dođe na scenu. Ono što je napravio ovo e, od umjetničkog personala, e, Matković je vratio Gavelu u Zagreb. Gavela se treso od straha do 49. Treso se u Zagreb, čučio u Ljubljani, malo u Austriji i nije se usudio doći u Zagreb zbog svoje tako nekih greha za vrijeme NDH i toga što je bio jako plašni i što su ga i neki preplašili više nego što je trebao. Matković ga je e, doveo i dao mu jedan simbolički naslov, dao mu je naslov da režira Dončevića kaznu. To je bilo, recimo, ironijski i na mjestu i Gavela je to jako dobro napravio. Dakle, nije, nije dobio krležu, <laughs> naravno, nije još bio u tom razredu. Morao se malo prije dokazati, međutim, on ga je dobio natrag. Matković je prvi put e, dao e, Habuneku. Habunek je, dakle, iz svojih omladinskih pokušaja, e, kao francuski džak, dakle, došao u profesionalne vode upravo zahvaljujući njenu. Dakle, s njimi Spajić i Škiljan koji će poslije, svi će oni poslije režirati upravo Matkovića u velikom broju izvedu i u KNK-u i u dramskom kazalištu kad se osnuje opet uz, i uz e, Matkovićevu pomoć. No do toga ćemo tek doći. Pokušao je recimo Bojana Stupicu, treba će Bojanu malo duže. On je došao tek 55. kad je intendant bio na Roja. Dakle, e, naravno postavlja visoke kriterije E, u vizualnim e, dijelu predstave, tu se, tu se e, definitivno uspostavljaju kao najveći autoriteti slikar Rašica, Agustinčić, Agbaba, kostimografkinje Pavelić i Kostinčar, dakle možda naj, najveće povijesti, ovo tu je jedna Dženisa tako da ta linija je bila Matkoviću jako važna, puno likovnjaka su bili njihovi, njegovi prijatelji, dakle tu je naravno onaj Vilim Svečnjak i je jednu scenografiju u njegovom mandatu, sve je to bilo jedan povezani e, krug visoko kultiviranih, visoko e, ljudi visokih umjetničkih kriterija. Dakle, danas bismo rekli jedna izvrsnost bez, bez prenca. Naravno, Eh, uz to, HNK eh, je imao prilike, odnosno publika HNK eh, imala prilike gledati Šekspira u nekoliko, u nekoliko naslova. Molijera, Šova, Tolstoja, Machiavellija, Gorkoga, Flobera, Ibsena, Eshila, Držića. Držića moram reći prvi, put skup na sceni HNK, zahvaljujući njemu, prvi put. Dakle, to je, to je bila, iskopavanje je potrajalo dakle, naravno, Krleža, neizbježni Krleža sa čak dva naslova u njegovom mandatu, Ledom i Vučekom. E, naravno da e, je bio i na glazbu, dakle, praizveo je nekoliko opera, opereta i baleta. To su Mila Gojstalića, Votovca, to je njegov mandat, Dimnjaci uz Jadran Ivet Jardovića, Ekvinovci Brkanovića, evo sad će uskoro biti na sceni ili je, već je, ja nisam gledala. Pčelica Maja Bjelinskog. Dakle, kad to sve zbrojite, one dramske, ove, mnoge neke mnoge balete, balet još nije bila izdvojena grana, nego je bila unutar opere, pa su bile uglavnom jednočinke koje su, danas su nestale, uz nove snage na sceni opere i baleta, kao što su jedan šparmlek, lotka, E, Nevenka Biđin, Maja Bezjak, dakle to je vrijeme ponovnog uzleta HNK koje se dakle stvarno može označiti zlatnim, drugim zlatnim dobom. Prvo zlatno doba HNK je, ako zaboravimo Miletića koji pripada ipak jednom stoljeću prije, je Julije Berešić. Dakle, isto tako pisac, kritik. Jer i kritičarima HNK ide dobro barem do nedavno. <laughs> Tako, što se tiče postovanja, sljedeći intendant voditi HNK u svijet, naročito operu, on je uglavnom vodio e, operu, ali i dramu po jugoslavenskim kazališnim centrima e, od Rijeke preko Karlovca, Banja Luke, Novog Sada, Beograda i tako dalje. I to je bila jedna redovita, e, naravno, aktivnost za koju je uvijek vlast naš novac. Ono što je jedan veliki isto tako njegov e, pokušaj je i ovo izdanje, ovo je realitet, jedan jedini broj velikog časopisa, scena sa originalnim slikarskim radovima, recimo Murtića e, i ostalih budućih bardova, skica, koje on kao urednik, dakle ovaj časopis koji mi je Dakle, otvorio, e, otvara ga vela, nastavlja Krleža. vi imate časopis koji izdaje kazalište i onda vam u njemu pišu vela i Krleža i onda da ne spominjem dalje Bašića, Strocija, naravno i Matkovića tekst o Ivi Vojnoviću. E, moram spomenuti da je napisao briljantne tekstove o gotovo svim velikim klasicima koji su još tada nisu bili in Ivo Bojnović baš nije bio in 45, te ga je on ponovno, ponovno morao otkrivati. Dakle, prijevodi tekstova recimo od Baroa, e, vijesti iz kazališnog svijeta cijele Europe, sve je to bilo u tom broju, e, naravno u uredništvu i Gabela, i slični, evo, nisu izdržali, dakle nisu mogli e, nisu mogli pratiti taj veliki ambiciozni ritam, ovo je raritet, ako ga nađete na Britancu, obavezno kupite jer ima jako malo, primjera kada... I tako to se lijepo trajalo, svi su bili jako zadovoljni, publika najviše, ali onda se dogodilo to što se može dogoditi, kada čovjek malo manje pazi, i zapravo ga već baš briga dokazao se, on je, e, iako jedan od najmlađih, mislim tri najmlađa intendanta ima 35 godina kad je postao intendant. Kako bi to bilo moguće, pa ne bi bilo, ima je Miletić 26, dakle nakon njega je Matković 35, još je mladac, ja? Dakle, no mladac je naravno uh, volio dobre drame i jednu je pustio koju nije smio pustiti i tako je došlo do izlaza. izlaz ovo je Zumatković, a ovo je Božić. Dakle, zbog drame je nastradala uprava. Oni su na, stavili na repertoar komad koji je danas poslije zaboravljen, nažalost zaboravljenog autora Josipa Kurundžića, čovjek je dobar. A čovjek u komadu zove se ni manje ni više i 53. godine. E, pa sve može, ali to ne može. I onda nije bilo, naravno, u pitanju da oni nakon te, te silne krike po novinama, to uopće ne možete znati. Ko je sve napisao kritiku o tom komadu, to svi koji su se htjeli dokazati kao naj u partiji šire, jer nije bio problem u toj ostavci, nego je bila problem u silnim osudama koje su uslijedile, kako piše isto jedan suradnik i veliki prijatelj i Nikola Bartušić. Osude su slijedile brzo i učinkovito. Od općinske konferencije, općinska konferencija Saveza komunista za Donji grad. Kamo je teritorijalno pripadalo Hrvatsko narodno kazalište do pamfleta, neukusnih karikatura i tobože šaljevih stihova u humorističkim rubrikama, dnevnika, Matkovića, ubrzo i Božić. Božić je onako sinjan, lijepo pričekao, neće mene. E, oće, oće pojmi su ne pozive ostati na svoje dužnosti, ali to gradskom savjetu za kulturu još uvijek nije dovoljno. Pa je Ivo Sarajčić, taj neki, zahtjevao da se, povijest je jako nemilosredna, neće baš svakog da ostane, da se prihva, e, prihvaćene ostavke potkrijepi obrazloženjem kako je kao intendant dopustio i sa ovaj dokument. E, citat dokumenta, sasvim prepustio da se u kazalištu razviju malograđanski i našem kazalištu strani utjecaj, što je ukočilo razvoj društveno pozitivnih ljudi. Zato mora se dobro prošlo, ne? Eto. To je tako bilo obrađano s karikaturama. Poslije su karikature s njegovim likom postajale puno, puno ljepše. Ja na ovom predavanju, iako sam to htjela tako koncipirati, ali nažalost neće biti moguće, zbog vremena i zbog puno stvari koje se u njemu i HNK-u i uopće e, e, njegovom dramskom dijelu mogu reći, ja naravno neću stići, ja moram spomenuti, ovo je Marija Matković u svom uredu kao e, ravnatelj dramskog programa ljetnih igara, koji je zasigurno nakon Koste Spajića koji je naslijedio, velikog, velikog ravnatelja i redatelja zapravo otvorio e, ljetnim igrama njihovo zlatno doba koje se nikada, nikada poslije se do dana današnjeg naročito te ljetne igre nisu dotakle niti do gležnja. Dakle, on je doveo Krležu na igre, on je doveo Žoža Para i on je Kavalirski, nakon nepunog mandata svome mlađem Karlovčanju, isto, jo, on je pripustio mjesto ravnatelja. Dakle, osim što je bio velik, osim što je bio znalac, bio je i gospodin. Tako da je to, ovu sliku sam stavila, naravno zbog Grliže, ovo je Tito, koji je bio pokrovitelj, doživotnih jednih igara, od 54. dakle došlo, 80. i to je uredno moralo biti, to je jedan, jedan tako izraz, ovo sam našla e, baš u arhivu, to je mislim slikano, slikano nakon, nakon smrti. Što se tiče HNK, i tu je negdje blizu ovaj, kraj, ne mogu ne, e, ne, reći, dakle ovo je doista najkraće rečeno, ono, moglo bi stati u pravilo, tko je bio e, Marijan Matković, naravno Batušić je uvijek nepogrešiv u ocrtavanju ne samo nečije, nečijeg značaja, nego vi uvijek vidite malo i karakter u tome. Bio je liberalni intelektualac koji je uspio kanalizirati, a to je za ljude u teatru koji ga žele voditi, imaju tu ambiciju, kanalizirati maštu drugih kazališnih stvaralaca u prave kazališne tijekove. Dakle, ovo je za jedan mali pozdrav od Gabele, dakle suradnika, Agamemnon, za vrijeme mandata Marjena Matkovića zadnja predstava Branka Gavele u Hankau prije nego što je stao na čelu mladih umjetnika koji su poželjeli osnovati novo kazalište, danas dramsko kazalište Gavela. Naravno, e, danas e, kad vi vidite ove ravnatelje koji su tako poslušni prema svakoj vlasti, onda ne možete, ja sam pisala jedan tekst o stvaranju to kazališta i onda Isko, normalno kopate sve te izjave po novinama, te sukobe, ovi otpore. E, e, dakle, nema u povijesti, bar našoj, sličnog postupka, a to je da se intendant i ravnatelj drame ne bune, da pa će potiču umjetnike da im odu iz njihovog teatra u jedan drugi. I to skupno, i to uz veliku pompu, uz veliku e, viziju, i da, i da zapravo poštete vaše kazalište na način da vi ostanete bez jedne scene. kao u tom trenutku kada ovi svi odlaze na čelu s Gavelom nema više svoju drugu scenu i do dana današnjeg nikad je neće imati. Ima u kineskom paviljonu. <laughs> to je dobro. Zašto Dakle, oni su to podržali, što je naravno naišlo na veliki, veliki otpor upravo e, društva dramskih umjetnika Hrvatske, koji su pisali e, protiv njih, dakle, pamflete i prije onih koji će ih doći glave. Dakle, njih dvojica su potpisali peticiju, da se danas to kaže, predstavku o osnivanju osnivanju novog teatra s kojim su mladi umjetnici išli politici, tražili da im se da im se da to, da im se da da osnuju novu trupu i da im se da neki prostor gdje će, gdje to raditi. Dakle, je 52. se oprostio sa Matkovićem, a on će se sljedeće godine oprostiti sa HNK-om. I ovo je njegova dakle, zitka koju sam isto tako našla. evo imate tu i telefon i sve. Dakle, e, prije 30 godina, kad je otišao, onda je to doista bila velika, velika, ja sam pročitala niz, vidjela niz fotografija sa Mirogoja, pročitala niz eh, predivnih riječi koji su pisali na recimo dr. Kičimović, pa pa akademici, naravno ovaj Matković je bio akademik od 60. godine, nisam nabrojala sve što je on bio i sve te sve te rukovodeće e, pozicije koje je sa uspjehom obavljao. Ali evo, to će reći jedan drugi autor, autor koji mi je jučer poslao SMS i napisao mi nešto slično u tom SMS-u, onda sam se ja sjetila da je on u svojim savremenim dijelima ima jedan tekst Matkoviću, pa je rekao nešto s čime doista vrijedi e, zatvoriti ovo predavanje i onako najaviti neka druga sljedeća predavanja, a to glasi Marija Matković se sa u Šnajderu. Marija Matković biježe tolerantan na način koji u našem malom gradu već gotovo zaboravljen. Danas se kod nas po novinama, godina je 85 u takozvanim književnim polemikama reži, a između redova ne skriva se ne znam kakova solomonska mudrost, već uglavnom batina. Iako je on imao mnoge, što na riječ pozicije, on nikada nije bio čovjek s pozicije. Nikada on nije mladog autora, on govori svoje perspektive, to je najbolji indeks veličine, uzimao pod ehidu nadmoćnog razumijevanja, već ako se radi o dramatiku, kao brata u Eskilu. On je kada držao da su svi koji pišu dostojni sažaljenja, generacijskih zatvaranja ili pak uskoče koja bi bila posljedkom kakvog izma. U ovoga pisca toga nije bilo. Taštine tako malo da je to gotovo bolje, U tom je smislu Marija Marković banuo među nas s neke druge planete ili možda još ne tebe se nešto ovaj, sviđa ili kad se nešto njoj dogodi, kaže nemam riječi da ti se zahvalim. I to je njezina, to je njezina rečenica koju mi svi jako dobro znamo, a vjerojatno ćete prepoznati o kome se radi. A ja ću sad reći, nemam riječi da se vama zahvalim. <laughs> I hvalimo se mojoj temi. I ništa drugo nego preporučamo se za sljedeći put. Hvala. Hvala. sati da, da jednostavno ne, da vam je. A Mitko Božić se onda vratio kao intendant, ali Marija Marković... Mitko kasnije, Da, ali Marija Marković nikad više kao direktor drame ili tako. Ne, ne, ne. Ne, on je išao u, e, išao je u, e, na, uh, na, na radi, ne, radio bio prije nakladni zavod, bio prije, u akademiju i Zagreb, Zagreb, ne, negdje, Evo, ako nema pitanja, ako nema pitanja, ja ne mogu tako lijepo govoriti, ali imam neke lijepe obavijesti, pa će se to onda ovaj spojiti. Samo vi izvolite ako ste ovaj, s vremenom knap. Ne, Da. Evo ovako, radi se o našim izletima i o našim nekim obavezama. 16.5. E, e, e, zbor Vladimir Prelog održava koncert u Ozlju. Postoji mogućnost odlaska na taj koncert sa autobusom koji će poći u, koji polazi u 16 sati sa Mažuranca. Tko želi ići u Ozelj na jedno popodnevno druženje i večerni koncert, neka se ovdje upiše, evo tu je, neka se upiše ovdje i bit će obaviješten o dolasku i o polasku, o cijeni i tako. Sljedeći događaj je četvrtak 21.5. Izlet u Moslavinu. Svi smo pitali kad ćemo imati koji izlet, kad ćemo ići nekuda Evo, organizirao je gospodin Stole izlet u Moslavinu. Ja ću vam pročitati malo ovo u kraćim crtama da se možete isto javiti. Pozivamo vas na jednodnevni izlet u rajski kutak naše domovine gdje možete osjetiti čarolju Moslavačkog kraja, gdje prirodne ljepote, modro nebo, prostrana polja, mirisne livade, jedinstveni parkovi prirode, zdrave šume, ribnjaci, vinogradi, voćnjaci, mogu odmoriti vaše dušu i tijelo gdje će se okrepiti bogatom ponudom domaće zdrave ekološke hrane i pića. Posjetit ćemo seosko imanje koje se nalazi u Moslovačkom selu na samom rubu parka prirode Lonjsko polje, gdje su brojna gdjezda roda po kojem je i inače ovaj kraj poznat. Tu ćete moći vidjeti zbirke alata starih i više od 100 godina, a uz domaće životinje koje na imanju u potpunju i tradicijskog seoskog života imati ćemo i idealno polazište za otkrivanje moslavine. U domaćinstvu postoji mogućnost kuplje njihovih proizvoda, sira, meda i tako dalje. Razgledati ćemo najstariju crkvu u Moslavini iz početka 18. stoljeća koju zove i majkom svih crkava. Seoskim kolima, domaćim prijevoznim sredstvom odvesti ćemo se do Lonjskog polja. Nasuprot Lonjskog polja uzdiže se Moslavačka gora sa svojim bogatim vinskim cestama. Moslavina je poznati vinogradski kraj i domovina autohtonih vina vina Moslavac i Škrlet, pa ćemo posjetiti jednog vinara uz mogućnost kupnje vina. Polazak iz Zagreba u 9 sati sa Mažu trga, a povratak u večernim satima. Izvješće će se ostvariti ukoliko se prijavi dovoljan broj putnika. Prijevoz je 80 kuna, a ručak u domaćinstvu 75 kuna. Prijave na sastancima društva ili na telefon koji možete upisati kad se upišete ovdje na ovaj papir. To bi bilo to. Onda imamo akciju koju smo imali u jesen, a to je farbanje mosta u Ozlju. Obećali smo da ćemo doći, <laughs> da ćemo doći još jedan put da bi zaštitili, da, bi, da ne, sve, ali samo most. E, ja <laughs> mogu reći onima koji nisu bili da je bilo jako veselo. Farbali smo recimo dva puta po dva sata, bilo nas je osam i uz organizaciju gospodina Stuparića bilo je perfektno. Prvo smo popili kavu, bili smo čašćeni, onda smo otišli na most, on je napravio program nas četiri u, u četiri po četiri u dva reda, svaki je dobio dva metra farbanja i ovaj, <laughs> onda je ovaj, mi smo, ovaj, mi donijeli kistove, oni su dali farbe i na, naše zadovoljstvo padala je kiša, pa smo imali pauze, onda je ovaj, uslijedio jedan prekrasan ručak, bili smo pozvani na roštilj, e, piće, jelo i most je bio gotov. Evo, imali smo, da, ovaj, Ozdani su nam bili jako zadovoljni, zaštitili smo, zaštitili smo most, a sad bi to trebalo još jedan napraviti da zaštita bude temeljita ovaj, mislim od nekakvog, kak se to zove, struganje, šmirglanje ili nešto drugo, ništa, samo kis i, maže se. Bili smo malo, malo ovaj, od sadolina i tako, ali sve je dobro prošlo. Evo, to bi bilo negdje krajem petog, šestog, e, krajem petog ili početkom šestog mjeseca, s time da se prijave primaju, treba nas biti od 8 do 10 ili 8 u dva auta, i tako, eto, jedan lijepi izad mogu reći. Pa evo sljedeći naš sastanak je četvrtog šestog, dakle šestog, To je zadnji sastanak. Četvrti? A onda ne, onda tjedan dana iza. 11. dobro. 11. E, program još ne znam, program je iznenađenje. Znači, molim ko je zainteresiran, neka se javi ovdje za izlete. I to bi bilo sve. Još se jedan put zahvaljujem gospođi Banović. Preporučamo se još jedan put za sljedeći puta. Mi ćemo, mi ćemo odabrati temu, a vi ste tu. Hvala. Ana m o r e n Grazie.